اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسولنا استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Samo Allah uzvišeni zbog svoje savršenosti svu hvalu zaslužuje i samo On, subhanahu, zbog toga što savršeno gospodari, što savršeno uređuje, što savršeno određuje, što savršeno propisuje, što savršeno nagrađuje i kažnjava, što savršeno obskrbljuje i ostala njegova subhanahu wa ta'ala dijela koja čini sve, zbog svega toga od svojih robova samo hvalu na svemu zaslužuje od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo jer znamo da bez njega ništa ne možemo i da smo bez Allaha subhanahu wa ta'ala ništa, da nam je on sve i da mu svakodnevno griješimo i njega za oprost molimo i znamo i u to vjerujemo da ako ga Allah subhanahu wa ta'ala uputi napravi put, tome nema zabude pa ga za uputu molimo i koga Allah subhanahu wa ta'ala u zabludi ostavi pravedno, tome nema upućevača pa ga za utvršćenje na uputi također molimo. I zato osvjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha, jedini je nema sudruga. I da je Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljedni koji je u potpunosti dostavio Islam onakav i onako kako je Allah to htio i s kakvim je Allah subhanahu zadovoljan pa neka je Allahu salavat i salam na njega, njegovu porodicu, njegove ashabe i sve sledbenike Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame do sudnjega dana. A zatim posebna hvala Allahu gospodaru svjetova što nas je nadahnuo i uputio i pomogao i što nam je odredio i propisao da dođemo, da učimo njegovu vjeru i da učimo o njemu subhanahu. Allah uzvišeni kaže ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ko govori ljepše od onoga, odnosno niko ne govori ljepše od onoga koji poziva Allahu i radi dobra djela i govori ja sam doista musliman. Najbolji govor je poziv u Allahu u vjeru, upravo zbog onoga što on sadrži, zato što je to govor o Allahu i vjeri i najbolje što čovjek može slušati svojim ušima je nešto o Allahovoj vjeri. A najbitniji segment Allahove vjeri je govor o Allahu subhanahu wa ta'ala, govor o njegovim osobinama, da spoznaš i bliže i više upoznaš svoga gospodara. Kad Allah subhanahu wa ta'ala hvali onoga ko govori, ko poziva njemu i kaže za njega da najbolje govori, kako je tek kad slušamo o Allahu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Najbolje što čovjek može čitati, čuti, izgovoriti su Allahove riječi iz Kur'ana i to ajeti koji izgovore o Allahu subhanahu wa ta'ala gdje gospodar svjetova koji je gajb, skriven, govori o sebi i otkriva robovima o sebi ono što oni trebaju da znaju i što oni moraju da znaju i što im koristi. Pa ćemo ako Bog da nastavi da se družimo sa ajetima koje je šehov Islam ibn Taymiye spomenuo kao primjer, sa ajetima o Allahovim subhanahu wa ta'ala imenima i svojstvima, pa su na redu ajeti, počet ćemo sa ovim jednim, pa koliko Allah dozvoli i htjedne gdje Allah subhanahu wa ta'ala opisuje sebe kroz svoja četiri imena u suri Al-Hadid i spominje svoje četiri bitne osobine koje vjerniku puno toga govori. Kaže Allah uzvišeni Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in 'alim. On je prvi, i posljednji i najviši i najbliži i on sve zna. U ovim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala opisuje sebe kao savršenog apsolutnog gospodara koji obuhvata sva stvorenja u svakom smislu. I spominje svoje četiri imena i pet osobina u ajetu, a osobini toj peto smo malo govorili da doće posebno predavanje ako Bog da na tu temu, pa se nećemo puno zadržavati na tome za u pomoć. Spominje svoja četiri imena koja su posebno zanimljiva jer ukazuju između ostalog na prostornu, prostornu i vremensko obuhvatanje Allaha subhanahu wa ta'ala svojih ili njegovih stvorenja tako da mu ništo, ništa, nikad, nikako, ni u čemu, ni na koji način ne može umaći. Kaže, huval awvalu wal ahiru, I ovaj, hadis, ovaj ajet je poslanik sallallahu aleyhi ve selleme protumačio. U dovi koju je muslim, ima muslim u svom sahihu zabilježio u vjerodostinom hadisu gdje se molio poslanik sallallahu aleyhi ve selleme i podučio nas kroz tu dovu kako da se molimo. Pa je prije same dove koju je na kraju spomenuo u jednoj rečenici. U nekoliko dugih rečenica hvalio i veličao svog gospodara. I na kraju je kroz to hvaljenje spomenu ove četiri osobine i protumačio ih. I u tome se krije velika mudrost. Jer se oko ovih riječi postoje razilaženje oko ovih riječi ili značin ovih riječi čak i u samom arapskom jeziku. I ostavlja se prostora ljudima da malo drugačije shvate neki odnosu na drugi, to je da se malo raziđu. Iako sve ukazuju na sličnu stvar. Ali nama je bitno precizno tumačenje. Pa je ovdje se ne, ne uzima u obzir ni značenje arapskog jezika, ni kontekst u kojem je došlo, upravo iz razloga jer je poslanik sallallahu a nehi veseleme direktno protumačio ova četiri Allahova imena. Pa se tačno znači od nekoliko mogućih opcija zna koja je ciljana. I hadis nije tamo negdje zabilježen u zbirkama koje sadrže i slabe i dobre i vjerodostojne hadise i nije hadis predmet razilaženja, nego je hvala Allahu muslimovoj zbirci zabilježen, vjerodostojan i ko će bolje pojasniti vjeru od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allah sebe opisuje, poslanik sallallahu alaihi wa sallam ga tim istim opisima i imenima naziva i doziva i još kroz dovu tumači ta imena. Pa kaže Allah uzvišeni huval avbanu val ahir. On je prvi i posljednji. Prvi jer prije njega nema ništa i nije bilo ništa. I ovdje prvi znači od uvijek. Zašto kažemo tako, jako to znači u arapskom jeziku između ostalog? Zato što Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem u dobi tako kaže. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Allahumma rabbe samavati sab'i wal ardi wa rabbal arsin azim Allahu moj gospodaru sedam nebesa i zemlje gospodaru arša veličanstvenog fatira samavati wal ard rabbena wa rabbe kulli še kaže gospodaru naši gospodaru svega stvorenog falika al habbi wal neva o ti koji daješ da niče zrnje i i da klije. Munzire te vrati van inđir i van Kur'an, o ti koji si spustio nam, a zna se odakle se spušta. Te vrat, i inđir, i Kur'an, e'udhu bike min šerri nefsi, kaže Allah, poslanik sallallahu aleyhi ve selleme, utječem ti se od zla mene i moje duše. وشرك ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. يوت زلا svega što po zemlji hodi, a ti, kaže, držiš njegovu kiku doslovno prevedeno, to jest ti svim upravljaš, ništa tvojom kontrol ne izmiče. Pa kaže, a sve ovdje doziva gospodara sve još nije traži veličaka, njegovim imenima, njegovim dijelima i tako dalje i tako dalje. Kaže, entel avvalu farejse qablake šej, ti si prvi, i prije tege, tebe nema ništa. I prije tebe nije ništa. Wa anta al-akhiru fa laysa ba'daka shay. I ti si posljednji. Jer prije tebe odnosno posle tebe nema ništa. Wa anta al-zahiru fa laysa fawqaka shay. I ti si al-zahir. Što znači gorni, najviši, i može značiti još neke druga značenja, ali poslanje se samo da kaže ti se vahir, fa rej se fauka šej, fa se fauka ke šej. Nema iznad tebe ništa. To jest ti si najgorniji. Kao što ćemo pojasniti ako Bog da. Wa ente al batinu fa se duna šej. I ti si al batin. Batin može značiti nevidljivi. Može značiti onaj što zna detalje. Može značiti onaj koje, što je u, u svemu, znači svemu najbliže i tako dalje i tako dalje kaže ti si albatin, ti si najbliži, fa ne se dunake šej, nema ništa bliže od tebe i ništa se, nema ništa bez tebe, ništa nije bez tebe. A o tome ćemo ako Bog da govoriti kasnije. I nakon toga moli i kaže iqdi ani dejne wa aqnini min al faqr. Oslobodi me duga ili vrati moj dug i izbavi me od toga da budem neovisan izbavi me iz siromaštva. Daj mi bogatstvo da budem neovisan. Za jednu stvar koja je, ako ćemo onako na prvi pogled u njaloške prirode, a nije, znaju oni koji su prazaduženi kako je to i koliko i vjera trpi, poslanik sallallahu anehi veseneme spominje niz rečenica u kojima veliča svog gospodara i sebe ponižava maksimalno, jer je on rob najbolji, upravo zbog najviše ponizosti koji je osjećao prema svom savršenom, veličanstvenom gospodaru. I utječe se i od zla svoje duše i drugih duše. I priznaje Allahu da sve kontroliše. I da on sve daje, određuje i uređuje i objavljuje. I stvara kroz rab i ostane stvari kao što je došlo. Pa ga dozivaj njegovim imenima. Ti si prvi, i kaže nije prije tebe bilo ništa ili nije, nema prije tebe ništa. I ti si posljednji, nema nakon tebe ništa. To jest ti si od uvijek i za uvijek. I ti si najgorniji, najuzvišeniji u svakom smislu. I nema iznad tebe ništa. I ti si, kaže, najbliži i nema bez tebe ništa. Pa onda kaže, vrati mi dug i oslobodi me, izbavi me iz siromaštva ili učini me neovisnim u odnosu na to stanje hadis bileže ima musne. Allah subhanahu wa ta'ala kaže on je prvi i, i posljedni, to jest od uvijek i za uvijek i najgorni i najbliži i on sve zna. Allah subhanahu wa ta'ala je al-hajj, kao što smo govorili prošli put onaj koji istinski i stvarno živi. I njegov život je stvarni između ostalog zato što je savršen, potpun, neovisan, od uvijek, za uvijek. Sve što je živo, Allahovim životom, njegovim određenjem živi. Allah mu je dao život. I živi on onoliko koliko Allah hoće. I onako kako Allah hoće. Allah od uvijek živi savršenim, potpunim životom. On je od uvijek savršen. Njegovo biće je od uvijek. Nije rođen, nije nastao, nije postao. I od uvijek je potpun. I to zamisliti našim razumima ne možemo. Ali možemo vjerovati. Od uvijek je opisan osobinama. Jer ih je od uvijek postoj sjedovao nije stekao osobine. Insan se nazove pismenim kad se opismeni. Mudrim kad on mudri. I tako dalje, i tako dalje. Snažnim kad postan stigne snagu i pokaže. A Allah subhanahu wa ta'ala ima imena od uvijek. On ih je sebi dao. Ima stalne, potpune osobine od uvijek ima biće prije toga koje je oduvijek. I ima dijela kojima djeluje je oduvijek. Isto se kaže za Al-Ahir. Allah subhanahu wa ta'ala je posljednji. Vječni. Koji zauvijek živi. Allah subhanahu wa ta'ala je svoje mudrosti odredio da je njegova stvorenja ljudi i džini i neke druge stvari. Žive vječno. Zato što će ih on vječno da održava. A ako bi u trenutku prestao da to čini, sve bi pomrlo. I neće da žive vječno u istoj formi. Nego će doći period kad će Allah sve usmrtiti. I kad će smotat nebesa i zemlju, i zatrest u svojoj ruci. I kad će reći li meni il mulku li um, kome sad pripada vlast i neće imat ko da mu odgovori. Pa će sam sebi odgovoriti Allahi il vahid il qahar, Allahu jedinu koji sve, drugi savlada, sve druge savladava. Pobjeđuje. Sve počinio sebi. I on je posljedniji i da hoće, uništio bi sve da je htio. Red sve bi odredio do roka određenog i završilo bi se. I opet bi ostao on. I to znači posljednji, nema nakon njega ništa. A Allah nas je obavijestio također da će dženetli u džennetu vječno da budu i džehennemli u džehennemu vječno da budu nas Allah sačuva džehennema I mi vjerujemo da ćemo biti vječno. Ne zato što smo mi stekli neku sposobnost, nego zato što Allah će nas vječno da održava. I vječno ćemo o njemu da ovisimo. I oni što će da uživaju, vječno će u Allahovim užicima koje imovno omogući i odredi i daje uživati. I oni što će se kažnjavati, za koje kaže فَذُوكُ فَنَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابَ Kušajte, patnju ćemo vam samo povećavati. Oni će se vječno mučiti i kažnjavati, jer će im Allah vječnu upatnju održavati, dozirati i povećavati. A da Allah prestane, ugasio bi se i džehennem, bez obzira što je toliko jak i velik. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala od uvijek postoji, savršen, nazvan potpunim, najljepšim imenima, opisan potpunim osobinama, uvijek je bio i ostaće u stanju da dijeli od dijela koja na, o kojima nas je obavestio i ono što ne znamo o njemu. A vrlo malo znamo to što Allah u Kur'anu kaže da nam je dato veoma malo znanja. Oma utitu minan ilmi illa qanina. Vama je dato veoma malo znanja. Po svakom pitanju. A pogotovo po ovim što pitanju. Pa je Allah prvi i posljednji. Od uvijek i za uvijek i neispravno je nazvati ga nekim drugim imenom kao što su mnogi nazvali, pa se tu čak nazvali u nekim ehli sunetskim dijelima El Qadim, aludirajući na to da je on od uvijek. A Qadim znači stari, to jest preiskonski, prije svega i tako dalje. Iz razloga zato što prvi razlog zašto ne smijemo to raditi, što to nije došlo ni jednom šerijskom tekstu. Allah se tako nije nazvao. Ni u Kur'anu, ni u sunnetu. A e, i zato što ta riječ ne znači uvijek od uvijek. Može značit prvi prije drugog, što ne znači da nema nešto prije njega. Ili prvi u narednoj fazi, kao što Allah kaže za mjesec, hatta ade kel arčun il qadim, dok se ne, javi, ne vrati u prethodnom stanju, ono kad običe svoj ciklus. Što ne znači da nije prije toga već prolazio. I ima još imena, također za zauvijek, dozvoljeno je Allah opisati, spomenuti, obavijestiti, pojasniti. I ovo što mi govorimo sve na bosanskom jeziku su samo obavijest o Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali njegovo ime je Al-Awwal i njegovo ime je Al-Zahir. Prvi što znači od uvijek, jer je poslanik sa sam tako protumačio. I posljednji što znači za uvijek. Sam opstoji i drugi održava. Ne treba mu niko iz mudrosti stvara i određuje i propisuje. pa se u nama razilazi da li ovo ime je jedno ili dva. To jest dva su imena, a da li se smiju spominjati pojedinačno ili moraju zajedno. Kao i ova druga dva koja je došla, Vahir i Batin, pa imaju tu tri mezheba. Prvi je da se može svako pojedinačno reći, drugi je da tu dva para. Mora se reći od uvijek i za uvijek. Da upotpuniš. Da Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio vrijeme i stvorio je prostor I vrijeme postoji od momenta kad je stvoreno. Vrijeme nije od uvijek. I prostor postoji od momenta kad je stvoren. I nije od uvijek. Allah je bio prije i sad je iznad vremena i prostora. I to i mi kažemo i oni koji bježe od toga da, da potvrde Allahu da je iznad svega. I neispravno je postaviti stvari kao što jedan novinar postavlja, pa kaže, Vahabije tvrde da je Allah iza darša, a ostali muslimani tvrde da je Allah od uvijek i za uvijek. Nema veze s vezom. To su dva različita pitanja. Samo govori o njegovoj i upućenosti islamske propise i inteligenciji ili podlosti, ako podvari. Ali ovdje se radi, znači, o tome da sto dva različita pitanja. Allah je sto uvijek. I prije vremena. I kada je stvorio vre, vrijeme, ne podliježe vremena. Jer on je iznad svega stvorenoga. I zato Allah, kao što neki kažu, nekad se obraća iz prošlosti, nekad u budućnosti, nekad... Jer njemu je to sve jedno. I Allah je zauvijek. I Allah obuhvata vrijeme. I on kontroliše vrijeme. Vrijeme je samo nego jedno stvorenje. Također i prostor. Sve je to stvoreno, sve je to ispod gospodara svjetova. Jer Allah je gore kao što on kaže za sebe, da je iznad svega i kao što ga poslanik samo se nam opisuje. I odnosu na naša stvorenja, uključujući vrijeme i prostor, Allah je iznad. I završena priča. Pitaš kako? Pita Allah nas u njeg dana ti kaže. Ako smiješ, ako ti bude dobro. Nema kako. U stvari gajbe. Ali je tako jer je Allah rekao da je tako. Muhammed sam se nam rekao da je tako. I to se neko kosi sa nekim stvarima da sad dođe čovjek sa logikom, pa kako, pa šta, pa to gore znači prostor, pa smjer, pa ovo, pa ono. Pusti priču. Nije to rekao čovjek neki, pa da ti kažeš imam ja svoje mišljenje, da poštijem i tvoje, ili neću da poštijem tvoje, ne nikakvog smisla, provalio se. To je rekao gospodar svjetova, koji najbolje govori. Najbolje stvorene koje najbolje gospodara poznaje i ne govori po hiru svome, već spominje i prenosi objavu koja mu se objavljuje. Mohamed sam sam također isto to kaže i pojašnjava detaljnije. Da se Allah iznad Arša uzdigao, kao ćemo raditi s tebom pogledom o tom ako Bog da. Da je Allah stvorio nebese i zemlju, i Arš, i ostalo, i uzdigao se iznad svega toga. Da je iznad, da je gore, da spušta, da silazi od njega, da se njemu diže i tako dalje i tako dalje. Pa kaže dio učenjaka, smije se reći prvi i posljednji, to jest od uvijek i sa uvijek, i najgorniji i najbliži, odvojeno, dio kaže ne smije nego dva para, moraš reći prvi i posljednji da bi se upotpunilo dodatno značenje. Ne samo to da je on od uvijek i za uvijek, nego da on sve tu obuhvata pod njegovom kontrolom sve vrijeme i sve sve što u vremenu dešava i da je najgorniji, iznad svega, daleko uzvišen u svakom smislu, svojim bićem i osobinama, a pored toga ništa mu ne umiči. Najbliži je. Bliži nam je od nas samih. Pa se kažeš najgorniji i najdonji, najbliži, ne najdonji, pardon. Kao onako kako, kako je propisano. I kako je došlo i pojašnjeno. Svojim osobinama najbliži, svojim bićem najviši. I završeno. I treći stav je da se prva dva imena mogu razdvojiti, a druga dva ne bi trebalo, upravo zato što je nastalo razilaženje po pitanju ovih stvari, što su neki zloupotrebili ove stvari, zalutali daleko s pravog puta po pitanju ove zadnje stvari, ili zadnjeg imena, ili zadnja dva imena. Pa može se kaže reći, on je od uvijek, samo, može se reći on je za uvijek, ali kad govoriš ovo ime, Ne drugo, ima drugih imena koje opućuju na Allahu uzvišenost, uzdignutost i tako dalje. Ali kad govoriš ovo ime, Allah reci i al -Batin. Da pojasniš ono što ćemo ako bojda, o čemu ćemo ako bojda malo detaljnije govoriti. Kaže Jehova Allah, on je iznad svega. Kao što kaže da je Hova ledi arsale rasulehu bil huda va dinil haqqi ni yudhirahu ana dini kulli da je poslao poslanika svoga sa uputom i pravom vjerom, sa korisnim znanjem i ispravnim djelovanjem. Li mu ala dini kulli, da ga uzdigne iznad svake druge vjere. Ta islam kojeg je Allah objavio. I koristi ovaj izraz, ovaj glagol. Je znači najgorniji, od toga se kaže zahr za leđa jahalice. I da nemam ovih jezičkih tumačenja, da ostane je to što je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam protumačio. Ente zahir. Jer može za zahir značiti pobjednik. Može za zahir značiti onaj koji vladava. Pa su neki rekli da Allah je iznad pobjednik, najuzvišeniji i tako dalje svojim osobinama, ali ne biće. To ne smijemo reći. Ili nećemo reći. Ili ćemo suprotno tome na, kraju krajeva, kao što neki kažu, reći nešto što je u u islamu. Da je Allah svuda i u svemu ne uzobilo. A on se mu reći, kaže, osobinama i bićem, on je uzdignut, uzvišen. Savladava, pobjeđuje, nadvladava, svaka osobina mu je superiorna, onda su nad, na osobine stvorenja i tako dalje. Mi kažemo, da, to je samo dio značenja. On je vahir, kaže, postan sam, lej se, fauka keše, nema ništa iznad tebe. Nema ništa više od tebe. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala svojim bićem iznad svega i ne dolikuje. Vladari ne daju da se na njegovom prijestolu neko sjedi pored njega, nego svi moraju dolbiti. Stepenice to su. On je glavni, glavna faca mora biti iznad. A insan, Allah u potpunosti je ovisan. Potičinje njegovim šarijatom, ako hoće primjenju, ako neće, ba namo da fasuje na ahiretu. I potičinje Allahovim kaderom, Biće samo kako Allah hoće u njegovom životu, nikako drugačije. I vlast koju ima Allah mu dao i propisao. I ne ome ga iskušao. I opet nema s njim sjediti. Svi su dole, oni kravi, oni glavni gore. A ljudi koji govore da Allaha veličaju i da u Allaha vjeruju, hoće da kažu da može nešto stvorenja i treba biti da je to normalno da bude iznad. Allaha ne udu billahi ili nasprem Allaha i tako da ne. To fitra odbija, to razum odbija i to šarijaski dokazi svakako pobijaju. Allah je svojim bićem iznad svega. Filozofirali mi ili ne, zemlja okrugla, kako, ono, ima i za to odgovore. Ali nama ne treba odgovor da nam izbija šubhu. Nema ne treba, braćo, moja šubha. Nema treba vjera. Čujem i pokoravam se. Allah rekao, ja mu vjerujem, kao što vjerujem da ima i postoji. Koga ću slušat ako neće Allah? Pa ako kaže da je iznad, kaže iznad svega je svojim bićem. A onda kaže da je batin. Onaj se dune keše i kaže, nema ništa bez tebe. Ti si batin, ti si najbliži, nema ništa bez tebe. To jest nema ništa bliže od tebe. Allah subhanahu wa ta'ala nam je bliži i ožile kucavice i od nas sami. Allah subhanahu wa ta'ala vidi ono što mi ne vidimo u nama i zna ono što mi ne znamo u nama i održava to i upravlja time. Allah subhanahu wa ta'ala hrani naše ćelije, liječi ih ili nas iskušava bolešću. Kontroliše svaku od njih, bez obzira koliko menardi bilo. On je taj koji upravlja borbom u našim organizmima, kad se borimo s onim čim se borimo. Pa da, da nekad pobjede ovi ili oni. Zna o ono što mi ne znamo. Upliče se ono što mi vidjet ne možemo. I kontroliše to. Pa nam je bliži od nas sami. Ali čime, kako? Ne dolazi Allah. I nemoguće je da to bude. Jer Allah i viši i iznad svega. Na svojim bićem nešto radi. Allah sve zna. Allah kaže budi i bude. Allah sve vidi. Allah sve čuje. Allah sve kontroliše, Allah sve nadzire, Allah sve obskrbljuje. Ne treba. Najbliži nam je svojim osobinama. A kad bi fizički neko se zaputio do Arša, možemo reći da ne je Allah najdalje. Svojim bićem. Da ti kreneš sad kroz, do prvog neba, drugog, prvo nemoguće je proći, ali govorimo o udaljenosti koja nam je opisana opet u hadisima, nisu mu izmislili svojim bićem je najdalje iznad svega, a svojim osobinama je bliži nama od nas sami. I zato se kaže ti si blizu i batin znači, rekao sam, iskriveni i onaj koji zna skriveno i onaj koji zna i nevidljivo, sve i vidljivo i nevidljivo i onaj koji je najbliži svemu i tako dalje. Od svih ovih značaja na arapskom jeziku precizira se ono koje je najispravnije zato što je poslanik sam sam to rekao. Ti si, kaže, al batin ne i se dune ne nema ništa bez tebe. To jest, nema ništa između mene i tebe. Ne postoji stvar kojom se čovjek može sakriti za klonit od Allaha uzvišenog. Ne postoji stvar kojom se čovjek može zaštititi od Allaha. Odbraniti od Allaha. Ne postoji mjesto u svemiru gdje možeš otići, pobjeći od Allaha subhanahu wa ta'ala. To znači nema ništa bez tebe. I ne postoji ništa od stvorenja koja rade što rade. A da Allah ti mene upravlja. Nema ništa samostalno da živi, da radi, da djeluje. Na no, insan, pa je li uradi ili ne uradi? Što? Zato što im je suđen, on nije suđen. Ko je presudio? Allah uzvišeni. I najbliži sve zna, sve gleda, sve nacire, sve kontroliše, sve im upravlja, I bez, njega ništa ne može da bude. I bez njega se i njegovog odrađenja unaprijed. Znao je šta će biti. Htio je da se to desi, inače bi zamijenio to. Ne bi se ni desilo. Zapisao je to pre nego stvorene nebesa i zemlja 50.000 godina. I on je taj koji stvara. Nema grijeha na zemlji. Da ga ljudi čine da Allah ne zna za njega. I da ga nije dopustio. Pustio nam je da izaberemo, ćemo se vat ili grije. I znao je naprijed šta ćeš izabrati. I on je taj koji je propisao. To je zapisao šta ćeš uraditi. Htio da se desi. I on je taj koji stvara stvari kad, kad ih ljudi čine i radi. Jer nema stvrtena sem njega. I nemoguće je da bude. I Allah subhanahu wa ta'ala je i najviši i najbliži. I bez njega se ništa ne dešava. I ova četiri imena plus pojašnjenje koje je bitno na kraju. Govorio sam više puta da komentatori Kur'ana kažu da one zadnje rečenice u ajetima pojašnjavaju često ajet. Ili uvijek. A ovde ne kaže nešto, ne znam, nija što bi ukazivalo na ono što su sljedenici raznoraznih sekti, bilo one koji su ostali u islamu, ili one koji su izašli iz islama, izmislili, nego upravo potvrđuje ovo što, o čemu govorimo kaže ti si prvi ili od uvijek. Ili za sebe kaže, on je prvi, on je posljednji, on je najgodniji, on je najbliži. I on sve zna. I zato mnogi učenjaci kad su govorili kažu Allah je iznad svega svojim bićem, a sa svim je svojim znanjem. Nije Allah samo sa znanjem. Ali to je dovoljno. Jer Allah zna za svako svoje stvorenje, bilo najsitnije ili najkrupnije, i Allah njime upravlja, kontroliše ga, obskrbljuje ga, održava ga i usmrćuje ga onda kad mi je Allah propisao da on i da završi svoj život. Bilo se radi o živo ili neživo prirodi. I na kraju ovdje kaže, kao što je mnogim drugim ajitima kad govori da je s nama gdje god bili i tako dalje, govorit ćemo o tim ajitima detaljnije pa ne bih sad da ih spominjem. Završava sa svojim osobinama spominjanje svojim osobina, a najčešće sa spominjanjem osobine znanja. Da se kaže Allah zna i svojim znanjem je sa svim i svojim osobinama je sa svim, a najbitnija osobina je znanje. Jer ti kad znaš da je Allah s tobom, gdje god bio, i da je Allah iznad svega, ti će svoje srce usmjeriti ka gore i kad znaš da je Allah od uvijek i za uvijek, i da sve im upravlja i da sve kontroliše i da sve stvoreno je s ciljem stvorio jer je savršen. Ti znaš da od Allaha samo očekivati i tražiti možeš. Da se samo na njeg osloni trebaš i smiješ. Da se samo njemu zamoli trebaš. Znaš gdje ćeš ruke okrenut kad se moliš. Ne lijevo, ni desno, ni dole, nego gore. Znaš gdje ćeš srce usmjeriti. Kad se kaže Allah, srca svi stvorenja teži tako. I to se osjeti. Ne idemo dalje od jer je fitra, u fitri nam je to usađeno. I znaš da Allah zna i što ne znaš. I obratiš mu se i tražiš jer Allah traži da ga se moli. I ne kažeš kao što neki kažu ilmuhu bihali yugni ansu ali kaže dovoljno je to što on zna pa ne moram ga ja pitati moliti. Nego Allah kaže, wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum. Gospodar tvoj kaže, zapovjeda, molite me, pa ću vam se odazvati. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Oni koji se ohole od toga na moli, ući će u jahannam poniženi. Pa se moliš Allahu jer znaš da on voli da se moli i traži od nas da, se molimo. Iako on zna šta nam treba prije nego zatražimo. I očekuje da ti samo on pomogne jer znaš da on nije odredio i ako ti on ne pomogne, niko ti drugi pomoći ne može. I usmjeriš je srcem i bićem, jezikom i dijelima Allah uzvišeno. Kad pođeš da grijeh učiniš, na on pade ti da Allah gleda, pa ga ostaviš. Kad ibadet činiš, ako svijeta stane te Allah gleda, kako treba ga činiš. Pa sretan budeš i na ovom i na onom svijetu jer za primljen i baret Allah daje koristi i sreću na njunjavku prije ahireta. I mnogi druge stvari koje čovjek spoznaju ili prisjećanjem na ova Allahova imena i osobine postiže u svom životu. Znaš da Allah sve zna i znao je unaprijed, jer će biti samo ono, što je Allah znao i htio da se desi pa je to propisao. Treba da smo uzeti još neke, ali nećemo stići pa ćemo samo uzeti ovaj ajet koji stoji ovdje u ovom poglavlju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَتَوَكَّنْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ Osloni se na ono koji stvarno živi i koji nikad ne umire. I ovdje nastavljamo ovo što sam malo prije počeo govoriti. Allah naređuje da se samo na njega oslonimo. Jer on od uvijek živi. I za uvijek živi. I život i sve ono što nam treba za život. Od obskrbe, od sreće, od lijeka i tako dalje. On je taj koji daje. Pa se samo na njega oslani treba. I on ne umire. Stvorenja umiru. Sve dogovori s čovjekom. Prvo ako bude suđeno u radicu, ako ne bude neće. Drugo može umrijeti. Hoće on. Treće možete prevariti, možda neće, možda te laže. Dogovara, ima već nijet da ne ispuni. Milijone opcija da se ne desi. A kad se sa Allahom ophodiš kako treba, i od njega moliš i tražiš, znaš da će biti jedno od dvoga, a oboje je na kraju hajr. Ili će ti dat, pa je to hajr za tebe, jer on je savršen ne greši. Ili će ti spriječit, a sevab za ahiret ostavit, jer on zna ono što ti ne znaš, zna da je to zlo za tebe, a hajr je da ne dobijemo zlo. Pa je to opet dobro za tebe. I samo se na Allaha osloni treba i samo se na Allaha osloniti mora. I oslanjanje je predavanje srcem, da prepustiš se Allahu, čvrsto ubijeđen da je On dovoljan i da radiš ono što moraš, ono niko koliko možeš. Pa ako imaš sta, mogućnost da samo 10% od sebe ba uradiš, osloni se na Allaha i uradi 10%. Ne moraš više. I nemoj misliti da ćeš dobiti 10% rezultata, možeš 100% rezultata postići jer sebe bi ne čine, uzročiti su ništa. Allah je taj koji daje, a nemoj se prepustiti leći samo. Nego srce za Allaha sveži i ako nekome nešto povjeriš od ljudi, pouzdaj se u Allaha da će on to ispuniti, a ne u njega. Jer on možda neće ne može ili ga nešto pretekne, bit ako Allah odredi. Bez obzira koliko sam trudio da to uradi također kaže, osloni se na živo koji ne umire. Ovdje dolazi potvrda pa negacija. I ova negacija koji ne umire je samo potvrda njegovog potpunog života, za razliku od života svih drugih stvorenja koje umiru. I doće ovakav kad će jednom svi pomrijeti, kao što sam rekao. Isto tako odgovor mušnicima koji se oslanjali na svoje ekipove, svoje lažna božanstva. I onim koje obožavaju, one mimo Allaha, bilo žive, bilo mrtve. A svi će jednog dana da budu mrtvi. A samo je Allah onaj koji vječno živi. I samo Allah je taj na koji se treba osloniti, jer on je od uvijek, jer ga ne, nije, nije, nije postao i za uvijek, jer ga neće nestati. On je iznad svega i on je najbliži svemu i ništa ne biva sem njega, pa bit će kako on htjedne i blago onome ko se Allahu subhanahu wa ta'ala predaje okrene i njemu obrati i njegovo zadovoljstvo bude u svom životu tražio. Allah će ga vječno usrćiti i od svakog zla sačuvati. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da naš ostatak života bude povećanje dobrih dijela i da naša smrt bude rahatluk od svakog drugog zla, da nas uvede u džene sačuva džahennema. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى